Salamu alaikum, prilikom obavljanja vitr namaza posle drugog rekiata na sjedinju, da li se uči tahijatu do salama? Ne, učimo na dva rekata, predamo salam, jedno doklanjamo jedan rekat. Znači sa, sa dva salama? Ne, da. Jedan, e, dva rekata za sebe, nakon toga još jedan rekat i sjedinje i salam.